Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Rock, unë jam Blendi Salaj, ju përshëndes, është programi i mëngjesit në Radio Rock, çdo ditë këtu tek frekuencat 104.6 MHz, edhe sot, Vijmë si çdo ditë tjetër me sot, mure të zhveshur në një shpellë të madhe. Ne sot do të dëgjohemi me eko, si e dëgjon u. Do të duhet ulur pak mikrofonin dhe të rrim afër kështu. Ah, okay, sikur po. bëjmë uh, sikur bëjmë kështu. An ta ulëm afro. Është në rregull. Atëherë jemi te Guva e Shanishas. Ose ndryshe Guva e Qet. Guva e Qet. Ëm ehm, ne nuk jemi ata dy hetuesit e sigurimit që torturojnë uh, doktor Gurametun, por jemi jemi të tjerë. Atëre, jo, jo, kaq afër nuk i rri dot. Jo pra se kam kam debulesë me. Lëre tashi. Mirëmëngjes pra, që të gjithëve ora është 7:37 minuta. Ky është programi Dita zë fill çdo ditë këtu tek Radio Rock 104.6 MHz nga ora 7:30 deri në orën 9, 9 e çerek, 9:20, 9:25 të mëngjesit. Asnjë ditë nuk nuk është se i biem fiks fare. Aha. Kjo kjo kjo është e mirë. Sa më pëlqen kur kur shton edhe ti, domethënë pjesëmarrjen tënde në emision me gjëra si kontributi i vyer. Po. Po ç'kemi ndryshe, si u gdhive? Mirë, sot jam gdhirë qiqër, duhet thënë. Po. Uh, jam zgjuar që kur çove zilen, edhe u bëra gati shpejt shpejt, siç e pe, sot erdha fiks në orar. Mm, shumë në orar, ke qenë, po doja të thosha Çfarë ndodh ë uh, gjatë natës kur bëhesh gati për këtë programin? A, a, a bie të flesh për shembull duke menduar se si do të çohemi në mëngjes? Po, duhet thënë nuk bie të fle kurrë i qetë sepse gjithmonë mendoj për programin. Mhm. Mm dhe sot për shembull po mendoja që të bënim diçka të çuditshme. Ëh. Uh -huh. Të tipit, meqë edhe muret janë zhveshur. E po ne tashi, nuk jemi insekte që do po. të rrim pas murit. Megjithatë, Ë uh, sot duket sikur do të ketë një ditë me shi. Shumë nga dëgjuesit uh, duhet që të marrin çadër me vete ose çadëre. Dhe ja pra ku është një favor tjetër i të dëgjuarit të këtij programi, ë uh, që këtu te ne mund të mësosh nëse të duhet apo jo çadra me vete. E kam marrë vesh që Altini përveçse Ka ardhur kështu në formë ë të themi të shkëlqyer fizike si si boksier Rocky. Sot në mëngjes ka marrë me vete edhe muzikë. Ah, edhe sot është muzikë e mirë. Po më tha që muzika do të jetë tu. Do të flasim për disa nga çështjet që kanë qenë uh, edhe më interesante gjatë ditës së djeshme. Juve siç e dini, neve kemi për mik një blog që quhet peshkupauje.com Vim këtu tek peshku vazhdimisht edhe shikojmë se ç'ndodh atje. Edhe programin mund ta dëgjoni tek peshkupauje.com qoftë se shikoni në faqen uh, kryesore në të djathtë, pakës poshtë nën diçiturën, mund të dëgjohet programi i ditës së djeshme, ja ku thot Dita zë fill 2 mars 2009 që ishte programi dje uh, për nusën 107 vjeç Single në Facebook, gjej gjëza SMS e gjëra të tilla si këto. Pastaj dita zë fill 1 mars 2009 që ishte mm -hmm. programi i pardjeshëm. Pikërisht, atëre njëra nga gjërat që është është diskutuar më shumë tek peshku pa ujë gjatë ditës djeshme ka qenë pikërisht kjo 63 e puna e zotit Withers që ka ah. dalë tek portokallia. Po. Withers dhe Withers është një temë atje. Do të mendonit për një moment Ë uh, se si ju vjen nga kjo? A ju duket diçka normale apo ju duken diçka ë uh, thyrje tabuje? Vet Top uh, Channel e kishte konsideruar një tabu që ishte thyer, por në fakt ka një traditë të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku politikanë dalin nëpër shfaqje humori dalin dhe qeshin dhe me vetveten dhe kjo është një mënyrë për politikanët të tregojnë që kanë edhe një anë tjetër, nuk janë gjithmonë serioze, gjithmonë me kollaren të shtrënguar në fyt, por janë njerëz normal si gjithë tjerët, ëm ehm, um, dhe jo robota. Ku di un si ta them. Prandaj ndoshta për Shqipërinë është e çuditshme që ambasadori të dalë me sozinë e tij, por për Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jetë diçka krejt normale. Do të kemi pastaj shumë kuriozitete nga vendi dhe nga bota. Në fakt, nga vendi ishte nga Durrësi ajo vajza që konkuronte për Guinness me gjoksin më të madh. Pse nga Durrësi që e? Më duket se ishte nga Durrësi. Mendoj një Durrsake me po. gjoksin balon, që po thoshe ti. Po. Ë? Ajo ka bërë si duket se s'ka pasur, s'ka mësuar notin, ka pasur frikë që e vogël dhe uh -huh. ka fry gjoksin. Mami, mami. Bie të ketë qenë përmbys, po nuk e di. A di ti që nga ngrënia e pakët të zgjatet jeta? Unë t'thashë edhe dje mos ha mish. Jo, këtu të ne thon hat keq i dajua. Hat keq i dajua. Por keq mami bu. Duket sikur ekspertët rekomandojnë që nëse kemi peshë të tepruar të hamë më pak ushqim për të jetuar më gjatë. Ndërsa nëse kemi trup të hollë, athere shmangia e kalorive do të ishte e pakuptim, madje shumë e rrezikshme për shëndetin tuaj. Prandaj pra, në qoftë se jeni hollak, Hani, dhe në qoftë se jeni të shëndosh, mos hani, dhe thashtë të më thoshtë në një qëtëre. Kohët e fundit, zvoglimi i konsumit të kalorive është bërë shumë i popularizuar si metod për zgjatjen e jetës, prandaj dhe persona të shëndetshëm dhe me pesh normale e përzgjedhin këtë si strategi, por është e gabuar. Për këtë arsye, shkencëtarët në bazë të eksperimenteve të fundit rekomandojnë që dieta dhe restriksioni i kalorive të jenë të dobishme për personat të cilët kanë tepri kilogramësh. Kështu që më thotë Bë. Bë. Ore, nuk po po duket se mund të bësh diçka ti këtu se kjo është tmerrsisht shpellare. e kam me gjithë mend. Sot nuk mund ta quajmë Dita Zë Fill, mund ta quajmë shpella zë fill. Shpella zë fill dhe nis këtu. Kam frikë se është shumë e bezdisshme për të dëgjuar. Mm, kam mundësi. Le të bëhemi neve herë këtu e sa tëre. Po. Premton, premton. Okej, e nisim me The Doors. Ne sot kemi vëllar të flasim me zë të ulët. Ok, The Doors, Roadhouse Blues, kjo është kënga e parë, po dëgjoni Dita Zë Fill programin e mëngjesit në Radio Rock. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Nuk besoj fare që janë të indinjuar. Si s'e beson moj vajzë? Unë vazhdoj të ruaj misterin. Tregoji çik mesazhet e djeshme. Oh, po. Jo, shpresojmë këtë radhë që të dënohesh se herën e parë dole vetëm një ditë mbas arrestimit. Por ajo që ke shkruar edhe nëpër gazeta ke filluar ta spërkatësh emrin andej-këtej, rri se do ta hash keq mos. Mos u merr me shtetin. E në fakt i ka marrë presionet e para. Ashtu vërtet. Po. Wow. Ashtu vërtet. Wow. E habitshme. Si ia bëni? Nuk besoj i lexuat në radio. Jo, nuk i lexuam në radio, po morëm vesh që kishe shkruar në çift. Dyshe. Jo. jo. Jo? Kisha shkruar vetëm. Vetëm. Tek e tek. O tek e tek. Po në një gazetë. Po. Pra. Është e njëjta çështje. Është e njëjta çështje. E kuptoj. U, mua më kujtoi uh, Blerina më kujton uh, meqë isha tek çifti, ëh. Mm. Një histori të vogël me me tre çifte që donin të bëheshin pjesë e një komuniteti, ëh, mm -hmm. të një kishe. Ëh. Mm -hmm. Mirëpo kur shkojnë tek pastori i kishës, ai u thotë uh, e ishin tre çifte. Njëri ishte çift pleqsh, tjetri ishte çift uh, në moshën e mesme dhe tjetri çifti i tretë ishin një çift fare i ri që sapo ishin fejuar së bashku. Dhe pastori i kishës u thotë, ka një kusht, i thotë, që të bëheni pjesë e kësaj kishe, duhet që të abstenoni nga seksi për dy javë. Dhe pas dy javësh, tre çiftet kthehen atje, Dhe pastori pyet në fillim pleqtë, i thotë abstenuat nga seksi thotë për 2 javë, ai thotë po po, thonë pleqtë. Ne kemi 10 vjet. Dhe e, nuk kishim fare problem, tha, fare le. Problem dy javë. Ndërkohë pyet çiftin e dytë që ishin në moshën e mesme dhe i shoqi përgjigjet me thënë të drejtën, tha, në fillim, tha, ia dolëm, por bëhej gjithmonë më vështirë. Dhe javën e dytë m'u desh të flija në divan që të përballoja tundimin. Ta nuk mm. mund të isha në krevat me gruan se nuk dija ç'do bëja. Po. Ndërsa çifti i tretë fillon fillon ky djali dhe thot dëgjo thot neve e morëm me shumë sinqeritet dhe me shumë dashamirësi këtë punë. Po një ditë gruaja thot ose nusja ishte duke u zgjatur thot uh, për të marrë një kanoçe me bizele dhe i ra n'tok thot. Në momentin që i ra ajo përkul ta merrte dhe unë direkt e tha, s'u përmbajta. S'u përmbajta dot. Edhe prifti thot, e kuptoj tha, por uh, duhet të kuptoni dhe juve që nuk jeni të mirëpritur më në kishë. Edhe ai thot, jo vetëm në kishë thot, po as në supermarket nuk na pranojnë më. Okej. Okay. Kështu që nuk i dihet me me çiftet e reja si shkon. Gjithsesi. Mirë, mirë. Marrim uh, gazetat sot, kemi zgjedhjet si gjithmonë, faqe të parë, Dokle pse do të fitojmë, di po, po, po, kishim. Shiko, arrite arrite ta shkatërrosh programin. Përmende emrin Dokle në programin e mëngjesit. E nuk e kim përmendur asnjëherë. Okej, se u bën tre herë, u bën tre herë tash, një herë unë, dy herë ti. Lëre. Po, okay, okay. Okej, okay, um... kam një material interesant në fakt për të gjithë ata që janë të çmendur pas çifteve presidenciale në Amerikë. Uh mhm. -huh. Laura nga zonja e parë është shndërruar në shtëpiake të dëshpëruar. U. Uh, Kështu që nuk është fare ja, e vështirë që me idin që nga maja e piramidës të biesh në bazën e saj. Në normal tash, ajo vetëm po t'i kërkonte Obamës një favor që ta mbante në shpinën e bardhë. Le të iki Bushi unë po rri. Shiko si shprehet ajo, kemi vërtet shumë pak mobilje. Ëh. Mm Duk uh, na mungon tavolina e kafesë dhe ajo për të drekuar. Megjithatë, ish zonja e parë rrëfen se nuk ka nisur akoma të gatuajë, duke lënë të kuptojë se kjo është një provë më e vështirë se sa udhëtimet me avionët e zakonshëm të linjave. Mm. Laurës tani i duhet të mendojë për blerjen e komodinave, dollapeve, shtretërve, apo edhe të gatuajë gjëra që nuk i ka bërë që nga 17 janari i vitit 1995, kur George Bush u bë guvernator. Kjo. Po shikon çfarë halli është kjo? Kjo ka ngrënë te sofra e Ariut. Jo ah. mo s'ha tek tavolinat e munguara. Dëgjoni, ë uh, mos u shqetësoni. Ëh. Mhm. Një kuriozitet që vjen nga njerëz të shkencës. Shkencës i duhet besuar. Mhm. Megjithëse shkenca ndonjëherë Hë, funk soul brother. Shumë Ajo do jetë më vonë. Thot, rrini të qetë që të mos çmendeni në pleqëri. Ti Altin i ke të gjitha premisat që të bëhesh një plak i çmendur. Se do të thotë të kundërtën. Jo, jo, jo. Po pse unë i qetë jam si? Pse unë kam përshtypjen që do bëhet plak i urt. Plak i urt? Me mjekër të gjatë. Me mjekër të gjatë ndoshta, po i, jo, urt nuk e di. Ndoshta. Mjekërkuq. Jo, thot kështu. S'është kuqe njëherë, është e verdhë ose tani është koloritin e saj tha si pas... gjethet që bie nga vjeshta. Po, e vërtetë është si gjethet. Ë? Se fillim dhe lezes. Pastaj duke ardhimri dhe po, se vërtet. Se çka pir kë sot. Përveç se kafes. Dgjom, nëse e ruan qetësinë, je më pak i rrezikuar që të çmendesh në pleqëri. Mm. Kërkimet e kryera nga revista Neurology, mm -hmm. Neurologji tamam, domethënë, kanë marrë në pyetje 500 të moshuar dhe i kanë pyetur për personalitetet e tyre. Personat e qetë ishin pesëdhjetë për qind më pak të rrezikuar të çmendeshin. Specialistët britanikë kanë theksuar gjithashtu rëndësinë e aktiviteteve sociale gjatë jetës. Personat që strehohen shpejt, stresohen shpejt, ishin paqën, të paqëndrueshëm emocionalisht emocionalisht. Edhe patën domethënë disa nerva negative. Ndryshe ishte për të rinjtë që ishin aktivë dhe të qetë, të mhm. qeshur gjatë rinisë së tyre, ata gëzojnë një pleqëri fare normale. Okej. Okay. Prandaj duhet qeshur më shumë, duhet nevrikosur më pak. Nuk e di si do ia bëjmë ne me si aktivistët e Mjaft të gjithë do përfundojmë në azil. Me sa duket po. Do bëjmë ndonjë organizatë pleqsh pastaj se nuk nuk mund të rrimë pa bërë diçka. Para disa kohësh në uh -huh. parlament u diskutua një projektligj i cili në përmbajtjen e tij shprehej për dhënien me qira të metrave katror, mm. metrave katror të sipërfaqeve ujore. Do thoni ju ç'ne metra katror po. sipërfaqe ujore, po sikurse territoret tokësore lëshohen me qira, ato publike, flas nga shteti, e njëjta gjë do të do të ndodhte edhe me sipërfaqet ujore. Ishte projektligj, të cilin e kam lexuar, ishte një nga projektligjet më të çuditshme në fakt, mhm, që më kishin që më kishin zënë sytë deri atëherë, po shiko çfarë ndodh fill mbas miratimit. Edhe hyrjes në fuqi të këtij projektligji, Ministria e Mjedisit do të rrisin pesë lloje peshku, del në ankan liqeni i Butrintit. Mhm. Liqeni i Butrintit. Liqeni i Butrintit del në ankan, politikat për të nxitur rritjen dhe zhvillimin e peshkimit në vend kanë krijuar mundësinë për të nxjerrë në ankan liqenin e Butrintit. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave referuar ligjit për peshkimin dhe akuakulturën, ka nisur procedurat për zhvillimin e tenderit nga ku pritet që një pjesë e liqenit t'i jepet një shoqërie private, e cila ofron një plan biznesi më strategjik për rritjen e peshkut. Konkurrimi do të jetë publik dhe përfshin zonën Prita e Rrëzës në Butrint, brenda së cilës aktualisht po zhvillohet aktiviteti i zhvillimit të midhjes. Ministria tha për Gazetën Shqip se biznesi i interesuar për këtë lloj aktiviteti duhet të paraqesë një plan biznesi dhjetëvjeçar, brenda të cilit duhen përfshirë edhe opsionet për një menaxhim të integruar të zonës në fjalë. Një kusht tjetër, po aq i rëndësishëm, lidhet me eksperiencën e kompanisë private, e cila duhet të jetë duhet të ketë të paktën një prodhim vjetor të deklaruar në organet tatimore, jo më pak 100 uh, kuintal peshk të zënë, nga ku qefull 70%, mm -hmm. ngjall 10%, krap edhe peshk të ujërave të ëmbla 15% edhe peshk të tjerë 5%. Shqipëria edhe pse ka një bregdet Të gjatë treqind e pesëmbëdhjetë kilometra, sektorin e peshkimit nuk e ka shumë të zhvilluar, nga statistika zyrtare të vitit dy mijë e shtatë, konsumi mesatar i peshkut për çdo shqiptar është trembëdhjetë kilogram në vit, tregues tepër i ulët në krahasim me vendet e Mesdheut. U ndanë edhe detet më në fund. U ndanë, dolën në ankand. Tani nuk janë më detet për gjithë. Mund të lahesh ti, mund të hash plumin, thotë ai, dil ti përjashta, thotë se është deti im ky, kjo pjesa ime këtu. Kurse mm. te prita e Rezës që që ajo do zhvillohet tre lloje peshku, ngjala, Si ishte i treti? Ishte një në vend të parë Ishte, ishte qefulli, ishte qefulli, qefulli pastaj ngjala, pastaj në vend të tretë vinin krapi dhe peshku, peshqit e ujrave të ëmbla. Me pak fjalë, me pak fjalë do hamë peshk. Po. Do kemi peshk me shumicë. Po, është vërtet për të, për të bërë çudi. Kemi gjithë pjesën perëndimore të lagur nga nga dy detet edhe konsumojmë vetëm 13 kg në vit, për çdo shqiptar peshk shumë pak. Shumë pak. Sa mendoni se do ishin boll kilogram? 50, 60. Një një sekondë. Po nuk e di po, për shembull unë di që në Itali mm -hmm. konsumohet për ditë peshk. Mm. Nëse konsumohet po, gati për ditë. Italianët namin kanë që hanë pica, po peshk hanë për ditë. Po. Në Greqi, gjithashtu. Po pra, po pra për ditë. Po më duket një çik kështu tash. Po. Çik nuk flas, nuk flas për mënyrën e të gatuarit tonë që është një të tipit skuqim peshk ose i bëjmë tavë. Ore, unë të më japin peshk për ditë, unë ta hedh surratit, në fund, drejt. Gatimet edhe ushqimet që ata konsumojnë për ditë mm -hmm. kanë Përmbajtje të mishit peshkut, po kanë shumë forma të gatuarit dhe të përgatitjes. Për shembull për mëngjes, si mund të hash peshk? Jo, nuk mund të hash për mëngjes peshk. Okej. Okay, uh... Mund të hash në drekë, pak peshk edhe një sallatë. Ose drekë. mund të hash makarona me ton për shembull. Po normal. Ose mund të konsumosh ku di unë një picë me, me ton ose mund të konsumosh një lloj të gatuari të të veçantë. Vetëm ton hankan ata. Dhe e bukura është që toni nuk rritet në Adriatik. Okej, okay, tonin mora unë, jo, po jo. ka lloje të tjera peshq që s'i konsumojnë Fruta deti. Po, peshk, deti, po, deti. Po, Edhe fruta të thata deti. Hurma. Hurma e zezë. Fruta të thata në det. Mm, po ndonjë kështu, ë konsumojnë italianët ndonjë femër të, të kaluar nga Otrantoja për shembull, quhet ah, peshka. Po, po edhe. Shumë të qelbur janë, ëh. Jo të gjithë. Bëjnë po edhe, bëjnë edhe kështu tangërlik me me këto punët e jo trafikut të qenieve njerëzore, jo këto gjëra kështu, apo të drogës, kur konsumatorët janë vetë ata që ë, po s'pati kërkesë nuk ka as ofertë. Po, e vërtetë është. Okej, okay, po. Uh, nuk e di, mua s'më pëlqejnë italianët, ja e thashë. Mirë. Okej, okay, do të shkojmë tek Fatboy Slim që nuk këndon asnjëherë e më pëlqen Adriano. Me gjithë italianët. Dhe Ornella, E pra, ja kur i kthehemi përsëri tek dita zë fill, ora është 8 fix 8 e mëngjesit. Është programi i mëngjesit çdo ditë, çdo mëngjes tek Radio Rock 104.6 MHz. Jam bashkë me Blerinën dhe me Altinin këtu në studio dhe kemi vendosur që të bëjmë një program argëtues për juve. Në fakt, në fakt ne vijmë ngacmojmë shumë shpesh edhe gjatë gjithë kohës me gjëgjëzat tona të çmendura. Mm -hmm. Kam një për për gjithë dëgjuesit. Në qoftë se do ta gjejnë dot, mund të dërgojnë një SMS tek 069 20 84 436 069 20 84 436. Atëherë është kështu. Një nënë lind dy djem binjakë. Mm -hmm. Okej. Okay? Oh. Por ata kanë lindur në vite të ndryshme. Kanë lindur dhe në ditë të ndryshme. Por janë binjakë. Dhe Jo, nuk janë domethënë, nuk është se lindi dy binjakë një herë dhe pastaj ah, një herë tjetër lindi dy binjakë të tjerë. Janë binjakë njëri me tjetrin, por kanë lindur në vite të ndryshme, në ditë të ndryshme. Si është e mundur? Sa fëmijë ka lindur? Po se dy pra. Në qoftë se e gjeni dot, është 069 20 84 436 dhe do t'i lutesha Blerinës se shikoj që po e mendon. Ëh, që të mos të mos ta gjejë, të mos ta gjejë. Kjo është për dëgjuesit. Okej. Okay, Okej. Okay. Okay. Pra dy binjakë që kanë lindur në ditë të ndryshme, në vite të ndryshme, si është e mundur? Përgjigjen tek numri i telefonit me SMS dhe do të fitoni një këngë. Na dërgoni dhe emrin dhe kërkoni një këngë që doni ta dëgjoni dhe do ta transmetojë zoti Altin me mjekër me ngjyra. DJ ynë kuq. E më ka munguar leximi i horoskopit në zinxhir. Në zinxhir. Kan qenë. Më kujtove tek tet persona plus mimin që flinte me grupe. Po. E dua horoskopin ta lexoj në zinxhir. Atëherë si gjithmonë lexojmë horoskopin. Si gjithmonë. Horoskopin koherent okay. në tre gazeta ndryshme. A tani tani ti ose Altini ose jo, më fal. Tani vetëm. Un un nuk duhet të lexoj demin, le të ma lexojnë demin, këtë okay, dua të them. Po e lexoj un demin. Mirë, do të them kështu, dashi un demin ti, vazhdon Blendi pse. Po. Atëherë dashi për zotin Tako. Dhe jo vetëm. Duhet të bëni kujdes me shpenzimet këtë periudhë për të mbajtur sa më mirë ekonominë tuaj dhe të shokëve. Në ambientin e punës gjithçka shkon mirë. Në aspektin afektiv, burimet tuaja kreative do t'ju ndihmojnë të përmirësoni raportin në çift. Kjo ishte panorama. Panorama, po, skop normal. Kalojmë te gazeta Shqip është demi, kjo javë ka filluar mirë për ju, do të karakterizoheni nga aftësi të mëdha komunikuese gjë e cila do ju ndihmojë të jeni në harmoni me personat që ju rrethojnë. Kjo do ju sjell avantazhe në punë dhe në jetën private. Ora, këtë këtë e dëgjova dje. Në sektorin privat do të jeni më të disponueshëm karshi partnerit dhe personave që kini për zemër. Aftësi komunikuese. Si, si dje shih më që ka. Po, njësoj. Do ta kesh tërë javën shkoti po, Blendi. Ke dy ditë njësoj. Jo, po dihet që edhe ajo që kam hamë sk gazetën e dish. 3 mars. 3 mars. 2009. Po ku ti ku lexove dje ti? Kë do të keshim ke Shekulli ditë. Ja, kemi atje do ta kontrollojmë pak më vonë. Verifikojmë direkt. Dakord, atëherë kalojmë tek binjakët. Pyeteni veten, çfarë ka akoma që nuk shkon në marrëdhënie në çift? Në aspektin profesional do të ndiheni më të qetë sepse do të kuptoni se projektet tuaja do të marrin zgjidhje pa shumë mundim. Basic girl. Jebi. Çfarë rrëzove Altin? Diçka. Shumë Gaforrja do të ndjeni nevojën e alternativave të reja që mund të argëtoni e të ndjeheni mirë. Në ambientin e punës do t'ju ofrohen mjaft mundësi për të ecur përpara. Aspekti afektiv, mos u bëni shumë kurioz për gjërat për Që, shumë e çuditshme. Aspekti afektiv, dy pika. Mos u bëni shumë kurioz për gjërat personale të partnerit tuaj. Kështu që, Okej. Okay. Domethënë, mos kërko passwordin e po. e-mailit. Do të futem te Facebooku yt. Kalojmë tek mbreti i kafshëve si shkak i kalimit të hënës te shenja e demit, nuk do të ndiheni në formën e duhur dhe projektet që kishit bërë për sot do të pësojnë ndonjë ndryshim. Në punë keni besim te reflekset dhe intuita tuaja. Në dashuri dhe në rrethin shoqëror do të shkëlqeni për cilësitë tuaja më të mira. Ja, edhe mbreti i horoskopit gjithashtu ishte mm. Luani. Virgjëresha thot, do të tregoheni shumë pragmatik dhe racional dhe kur bëhet fjalë për ndjenjat, sidomos do të jeni në gjendje të kuptoni situatat sentimentale. Edhe pse mund të keni probleme, mundohuni të sqaroni gjithçka. Si mund të sqarojë një virgjëresh Gjithçka. Ajo nuk di gjysmën e punës. E kam patur si qesh kjo. Ti gjithmonë për keq të vete mendja Bleri. Peshorja. E fjala ishte që është e re, ëh? Po, po. po. Edhe un për atë qesha. Edhe un për atë. Tash, qesh ti. Peshorja. Ndërkohë na e kanë gjetur gjegjezën. Nuk po të ndërpresim, më fal. O bo bo. Kush na e gjeti? Unë të thash rri, rri i qet se do të çmendesh kur të plakesh, por rri i qet. I qet jam tani. Mhm. Do ta dëgjojmë një herë përfundimin. Zgjidhjen më fal të të datës 31 dhjetor dhe tjetri ka lindur 5 minuta më vonë në 1 janar. Dhe ka qenë 31 dhjetor dhe 1 janar i vitit ah, tjetër. Po. Okej. Kjo është e dyta. Po, po. Ashtu. Okej. Do vazhdojmë me atë, me peshorën, po, apo do i lëmë gjithë këto të tjera për më vonë? Do të vazhdojmë me peshorën. Mirë, okej. Peshorja thotë. Do të keni mjaft nevojë për të shprehur nevojat tuaja. Mirë, kursim do të keni shumë nevojë për të shprehur nevojat tuaja. Në ambientin e punës do të impononi dëshirat dhe mendimet tuaj kolegëve. Partneri do të jetë një mbështetës mjaft i mirë sot. Do ta kesh si kamalec. Mm. Akrepi, edhe sot hëna në kundërshtim mund të krijojë ndonjë keqkuptim me personat që ju rrethojnë. Hëna dhe Urani u sugjerojnë që ka ardhur momenti të qartësoni gjërat në disa marrëdhënie të tipit profesional e ndoshta do të jetë nevoja të përdorni tone të forta. Moment reflektimi për shumë nga ju për sa i përket sektorit të ndjenjave. Mos. A jeni gati ju shigjetar? Po, gati. Një ditë kur duhet të vendosni për çështjet ekonomike, Kjo pra. Bëni mirë të kontrolloni lëvizjet tuaja bankare për të qenë më të qetë. Mm. Ngjarjet e fundit ju kanë bërë më të përgjegjshëm për jetën tuaj në përgjithësi. Ç'të ka ndodhur moj Blerina? Po ty Altin ç'të ka ndodhur? Unë s'më ka ndodhur. Të shtyrë që shi gjeta. e hodha po se di, nuk e mora dot. Miku, ashtu. Kujdes me këto. Bricjapi, Do të keni mundësi mjaft të mira për të mbyllur marrëveshje pozitive. Në aspektin afektiv, një vonesë e paparashikuar do t'ju bëjë nervoz partnerin tuaj. Kujdes. Kujdes. Po. Tejkus. Kalojmë tek ujori. Yjet sot ju sugjerojnë të keni një sjellje të durueshme dhe diplomatike. Duhet të tregoheni tolerant për të shmangur konflikte që mund të krijojnë pengesa në punë, në dashuri, marrëdhëniet ekzistuese do të konsolidohen më shumë, ndërsa ata që janë single, që do të thotë beqar, mund të takojnë personat që mund të bëhen më të rëndësishëm nga sa kishin parashikuar. Peshqit do të paraqiten situata të reja dhe sidomos në fushën profesionale. Mund të trokisni kudo. kudo, mund t'i bini derës tinë, sepse oh. tashmë e dini që jeni në lartësinë e duhur, jeni vërtet të pëlqyer, por kujdes me gjendjen tuaj shëndetësore. Ja, pra edhe leximi i horoskopit në zinxhir në tre gazeta të ndryshme, ti the Blendi që kishe lexuar diku horoskopin. Atë horoskopin e kisha lexuar dje, ma lexoi Altini. Ha tani mos dekonspiro gazetat, lutem. Jo, të, jo unë do shikoj pak nëse i kemi edhe të djeshmet këtu. Unë atë e lexova ose ma lexuan kështu. Dëgjoj minatorin. Mm. Mm. Çfarë programi është ky? Dita zë fill. Ose dëzë. Did you know that listening to this station can cause your brain to explode? Yep, you can have a brain explosion. And now that you've been legally warned, you can go ahead and listen until your head blows up. Revista Mapo Politike Ekonomike Sociale Çdo të shtunë vetëm për 200 lek Mapo Aty ku firmosin më të mirët. Revista Mapo, e vetmja revistë politike në vend. Në Radio Rock. Gaz 51, të martë dhe të enjte, ora 22. 104.6 FM. Thjesht Radio Rock. E rikthehemi në studio kësaj herë me një lajmërim të vogël, mm. lajm le të themi. Lajmëroj, lajmëroj. nga fusha e artit edhe më në veçanti nga piktura. Ata janë në Tiranë për të festuar me art vitin e parë të pavarësisë së Kosovës. Ali Oseku, Alban Meka, Merita Jaha, Gembi Xërza, Kastriot Nura dhe Gani Gani Gashi sjellin Newborn, ekspozitën e përbashkët në Galerinë Zenit. Mhm. Portretet e mia titullohen Klithma e Kosovës. Klith, portretet e tij vijnë kështu, janë krijuar para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Piktori Alban Meka i ka quajtur kështu, pra klithmë, janë portrete gjysëm të fshehura, të mjegulluara, një sy ë është më i dukshëm diku tjetër është goja. Alban Meka, piktori nga Gjakova, është frymzuar prej portreteve të njerëzve që çdo ditë ka ndeshur në rrugë e kudo. Para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ata janë kështu. Në pikturën e Alban Mekës rrëfejnë dramën e tyre të brendshme. Ai vjen në Shqipëri për herë të parë për të ekspozuar së bashku me piktorët Ali Oseku, Merita Jaha, Gembi Xërza, Kastriot Nura dhe Gani Gashi, New Born, kështu titullohet ekspozita e cila u çel dje pasdite në galerinë Zenit në Tiranë. Deri më 15 mars, piktorët nga Kosova do të sjellin nëpërmjet kësaj ekspozite të përbashkët tablotë e ciklit Kryengritje. nga Xërxa e me radhë, kështu që për të gjithë të interesuarit në Galerinë Zenit deri në 15 mars. Ku bie Galeria Zenit? Galeria Zenit mund ta gjesh. Uh, bie Pra s'ka rënë si ku bie, pra njofton ideja Kafeje të njohur, po unë po e them Për hir të atyre që duan të shohin pikturat Po bëjmë një publicitet Po sigurisht, sigurisht Mos të thua e thua rrugën Kafe Roma mm -hmm. Po E unë prapë se di për po nejse Rruga te Shallvaret, ajo te Shallvaret është? Mm, pikërisht, po pak më tutje te disa hapa më tej. Te kinema Agimi Blendi për të vajt nga ura e vogël e Lanës. Po, po, pikërisht. Pra, Që tani është bërë e madhe. Po. Domethënë diku aty është ajo është galeria. Është galeri e vogël intime, ka dhe libra ka piktura. Apo është me të pyetme mund ta gjeni. Okej. Ore juve. Po. Doni të çoni njerëzit tek piktori edhe nuk keni mirësinë që të thoni kafe Roma? Ë? Pra e thamë. Ë, pra e thamë. E kafe Roma. Po njerëzit, njerëzit më tej. E di ç'bëjnë njerëzit për mirësi apo jo? Po, çka. Hapin dyert. Një 27 vjeçare nga La Las Vegas, Nevada. Jo çka bërë për mirësi. I jep gji një qeni të vogël. More vesh. Edhe ti u habite Edhe kur u habite ti Mendoje Dashuria për kafshët nuk njeh kufi Blerina? Nuk njeh okay. kufi Kjo njëzet e shtatë vjeçare Quhet Janelle Williams Dhe ka vendosur të ushqejë me qumësht gjiri Qenin e saj që kur ishte i sëmurë mhm. Këlyshi i quajtur Jack Mos do quhet Jackie. jo vetëm që ka arritur të mësojë të pijë, por e bën edhe këtë gjë me delikatesë. Fillimisht m'u duk e çuditshme, por nuk më ka shkaktuar dhimbje dhe është shumë i kujdesshëm, madje më i kujdesshëm se djali im 2 vjeçar Johnny, mendo që i jep akoma Johnny 2 vjeç gji. Tha gruaja për revistën gjermane Bild. Ende nuk është shumë e qartë se çfarë e ka shtyrë Xhenellin që ta ushqej qenushin me qumësht gjiri, por duke iu referuar fjalëve të saj, gjithçka ka qenë spontane. Gruaja e ka ende në gji fëmijën e saj dhe kjo mund të ketë qenë nxitje për të ushqyer edhe qenin. Ndjesia fillimisht ishte e çuditshme, pastaj u mësova, madje ka filluar të më pëlqejë. Dhe do marrë Tani- 2-3 qen te lagja. Tani kam nga një gjoks për secilin. Mendo tash kjo, Mirë. nga i majti i jep Xhonit, nga i Nga i djathti i djathti i jep Xhekut. Jo, E unë nuk, tmerrshme. nuk kisha arritur në këta Kufinjtë e mirësisë në fakt, në fakt. E po jam pra që ka edhe kështu. Vazhdojmë me Më çudisin mua lajmet nga bota. Edhe këtu ka plot gjëra të çuditshme, por nuk e mhm. di pse nuk dalin asnjëherë. E, kemi prapë një lajm interesant, thotë dy statuja bronzi të vendosura 150 vite më parë në pallatin veror të Pekinit, E janë shitur në një ankand një qytetar kinez i cili nuk ka as paratë për t'i paguar. U. Uh. Unë besoj se çdo kinez do të ngrihej në atë moment. Do të bëj çdo gjë të mundur për të përballuar përgjegjësitë e mia, ka deklaruar Cai Mingchao në një komunikat për shtyp. Statujat ishin pjesë të ankandit milionar të madhrave të e, Yves Saint Laurent, nuk e di se çfarë është. Komunikata është publikuar nga fondi i nëse ideja është që Ë, domethënë ky ka fituar ankandin, po është kur është ngritja e çmimeve e dorës dhe ai për kaq ai ka thënë shumë më të madhe. Ose s'ka pasur lek. Nuk ka t'i paguajë. Ne do i ketë pas shumë qejf, duhet thënë ato statujat e bronzit. Po. Nuk dua në fakt ta prish atmosferën e, e mëngjesit, jam munduar t'i mbaj larg dëgjuesit nga nga lajmet aspak të këndshme. Nga politika. Po mm. pasi mm. ma zuri syri këtë gjë, e ndjeva uh -huh. një lloj detyrimi për të folur në radio. Okej. Okay, uh, protesta në grevë urie janë 20 tetra dhe paraplegjikë. Mm -hmm. Ata kërkojnë më shumë karburant si dhe pagesa më të larta për kujdestarët. Mm -hmm. Ka nisur dje grevën e urisë 20 invalidë, para dhe tetraplegjikë. Ata janë mbledhur në ambientet e shoqatës së tyre në Laprak dhe shprehen se nuk do të dalin prej andej pa u plotësuar kërkesat e tyre. Ndonëse greva e urisë mund të shoqërohet me pasoja mjaft të rënda për shëndetin e tyre problematik, para dhe tetraplegjikët janë shprehur të vendosur për t'i qëndruar deri në fund protestës së tyre. Ata e kanë konsideruar një veprim të tillë si mundësinë e vetme të mbetur për të kërkuar minimumin jetik për të gjithë këtë kategori invalidësh. Mes kërkesave të para dhe tetraplegjikëve është garantimi i shtetit i paketës higjieno-sanitare, më shumë karburant dhe një pagesë të barabartë me pagën minimale në shtet për kujdestarët e tyre. Atëherë le të flasim çik për këtë. Po, flasim unë në fakt më ka ndodhur që se uh, është shumë e çuditshme, por na ndodh kur jemi të rinj që po nuk i patëm afër njerëz të tillë, nuk e kuptojmë kurrë dramën e tyre. Po flasim për invalidët. Po, po flasim për invalidët të paralizuarit, siç po. quhen në gjuhën popullore. Dhe mua më ka më ka qëlluar që para 3 vjetësh të punoj në një projekt. Mhm. Mm ishte më shumë projekt sociologjik, kërkimor nga këto sondazhe që bëhen. për kushtet për shërbimin shëndetësor ndaj para dhe tetraplegjikëve. A kishte korrupsion, a u kërkonin lek, a u duhej të paguanin të paguanin për të marrë për të marrë kempin që kalojnë uh, zakonisht. Sa është ai kempi i shkretë që marrin këta? S'e di, po, kjo varionte. Dikush më pak e dikush më shumë, edhe Dua të ndaj në fakt një eksperiencë që më ka lënë shenjë dhe kujtoj shumë shpesh. E më ndodh që sa herë jam jam afër rënies në në trishtim për disa ditë me radhë dhe kujtoj edhe uh, duhet kujtuar shpesh për të bërë krahasimin. Uh, gjatë kohës që bëja, më duhej të shkoja të intervistoja para dhe tetraplegjikët në Tiranë, të cilët duhet thënë nuk janë shumë, janë pak. Uh, pak fare, po. Pak, po që kanë nevojë të të mbështeten, kontaktova disa prej tyre, disa më mikpritën në shtëpi. Ishin burra gra, po më ka lënë përshtypje shumë një rast, ishte një grua e moshuar, diku te të 80-tat, ajo ishte kishte gjithë trupin e paralizuar. kishte vite që ishte e shtrirë në krevatin e saj, krevati i cili ishte shumë afër dritares, jetonte vetëm me vajzën. Vajza ishte mesogrua, nuk kishte familje, nuk kishte burrë, nuk kishte fëmijë, kishte dedikuar gjithë jetën e vet kujdesit ndaj nënës. Kjo merrte një ndihmë ekonomike në mos gaboj në atë kohë vetëm 80000 lekë të vjetra në muaj. Edhe mund ta imagjinosh se sa shpenzime kishte ajo në muaj se kishte filluar kishte shqetësime shëndetësore. Po përveç kësaj, ajo që më bëri përshtypje është që kur shkova në dhomën e saj, mm -hmm. ishte dhomë shumë e varfër, me pak orendi. Po dy prej uh, sendeve ose dy prej gjërave më të rëndësishme në dhomën e saj ishte një televizor që e kishte përballë, kalonte gjithë kohën duke parë televizorin dhe dy biblioteka e saj që ishte shumë e pasur. E çuditshme. Unë shkova për për të vesi i leximit dhe i televizorit duke bashkëjetuar bashkë, zakonisht kundërshtojnë njëra tjetrën. Po edhe po lexonte Dekameronin. Mm. Ndërkohë që e gjeta me këtë libër në në duar shkova për t'i bërë një intervistë në fakt për plotësuar sondazhin tim. që ishte fare i parëndësishëm përballë asaj situate, dhe përfundova që m'u desh me shumë dëshirë dhe ëndje ta dëgjoja, të më fliste për libra dhe për kolosë të letërsisë me një dije dhe me një mençuri, ajo kishte gjithë jetën që mbahej gjallë nga televizori një dhe libra dy. E, ata Edhe... janë futur në grevë urie. Ata janë futur sepse, në grevë urie. Sepse nuk marrin... Sepse nuk marrin mjaftueshëm ndihmë. Mm -hmm. Sepse nuk u sigurohen kushtet e nevojshme higjieno-sanitare që për një të paralizuar para apo tetraplegjik janë mm -hmm. janë jetike. Duhet thënë kjo, duhet vënë pak në kontrast me me favoret për shembull që ka një deputet. që i rrinë makinat gati, i marrin, i përcjellin, i çojnë, mm -hmm. Mercedesa të tipeve të fundit, Tuareg të mëdhenj dhe të rëndë, lloj-lloj favoresh, dietash që të hanë të fryen, të, mhm. të jenë të shëndetshëm, jo të shëndetshëm, po, po, po të shëndoshë deri në shpifje, mm -hmm. dhe ka paraplegjikë këtu, që nuk punojnë dot, jo se zgjedhin të mos punojnë, dhe nuk u sigurohen ca kushte minimale. Dhe kjo është një gjë që unë po shikoja kronikën dje. ë uh, kërkojnë minimalen për të për të mund të pasur një një kujdestar që t'i ndihmojë. Kjo është kjo çikë e tmerrshme. Në fakt kanë vite që bëjnë kërkesa, protesta, greva E po derisa ka arritur deri te greva e urisë, po. tash është është fundi i, i rrugës këtu. Nuk e di se ku do shkojmë më tej. E për të qenë pak edhe këtë do themi, edhe pastaj tregojmë diçka mm. të lezetshme, fillojmë qeshim edhe flasim është që aty jashtë ka vërtet mm, ka vërtet që ndonjëherë jetë vështirë dhe njerëzit që kalojnë një jetë vështirë. Mm -hmm. Dje isha në një prej komisioneve parlamentare, isha mbrapa deputetëve dhe njëri prej tyre kishte marrë një letër të cilën unë e pranoj, e, i hodha një sy vjedhurazi, sepse ishte, ishte drejtuar një deputeti të mazhorancës, emrin e të cilit nuk po e them, sepse... Po e vjedhurazi dhe... Nuk ka rëndësi, dua të them vetëm, ishte një letër, ku ishte shkruajtur deputetit Filan Filani, drejtuar në Kuvendin Popullor, ndërkohë që ishte Kuvendi i Shqipërisë, e kishin korrektuar ata të postës nga Kuvendi Popullor, ishte vendosur Kuvendi i Shqipërisë, ishte një zarf shumë i madh. Unë po mendoja çfarë mund të kishte në atë zarf të madh. Në fakt ishte një dyfletësh fletore. Mm -hmm. Duhet t'i mbash mend ato dy ah. fletëshat kur kemi kemi qenë të vegjël, ato fletoret e vogla shkruar me shkrim. E ke, ke hasur fletoren ti Blend? E kam hasur fletoren unë, se ku kam lindur unë? Bëj shaka. Shkruar me me me shkrim dore, e në atë dyfletësh ishte përmbledhur gjithë halli i një familjeje, që i drejtohej një deputeti me shpresën se ai do e zgjidhte dhe bashkangjitur me letrën ishte edhe një foto e familjes. Mhm. Mm edhe unë di që deputetët tanë marrin disa letra në ditë të tilla. Nuk e di se çfarë ka bërë ai deputet me atë letër apo çfarë bëjnë deputetët në përgjithësi me letrat nga populli që marrin, po unë e pashë një moment që e mbylli, mm -hmm. nuk e lexoi deri në fund, e futi në zarf, ndoshta e ka lexuar më vonë, e shpresoj ta ketë hapur më vonë mm -hmm. si letër. E shpresoj që deputetët t'i hapin më vonë. Të themi edhe një gjë tjetër, ha. Detyra e deputetit nuk është të plotësojë kërkesat e popullit. Mm. Deputeti ka ardhur për të përpiluar dhe votuar ligje. Po. Po, jo, nuk... sigurisht, nuk mund nuk mund të merret me zgjidhjen e problemeve, pastaj çu pa. Një për një. Qoftë se marr unë për shembull si deputet 5 letra në ditë, të garantoj që nuk do t'u jap zgjidhje dot, sepse detyra ime kërkon që të përfaqësoj uh, në parlament si ligjvënës, jo si zgjidhës zgjidhës problemesh. Po, po, po, patjetër, po, pa diskutim, deputeti nuk dua absolutisht ta nxjerr jashtë kompetencave kompetencave të tij, po. Shpresoj shumë që Gjithsesi ky ushqim edhe ky inat që marrin nga gjërat që nuk shkojnë mirë tek qytetarët e tyre, të fillojë të pasqyrohet me me më vrull në luftën që bëjnë mm. ata çdo ditë nëpër komisione edhe në mm. në parlament. Dakord. Është një formë jo e drejtpërdrejtë, ndoshta nëse ajo familje ka një hall, nuk do të shkojë ai personalisht ta zgjidhë e ata do jetojnë të lumtur. Mhm. Mm Po përtej nji familjeje edhe nji letre, shpresoj që deputetët të fillojnë edhe të reflektojnë për këtë gjë. Në fakt nuk e di pse shpresoj, se un jam shumë skeptike, kam filluar të besoj që është e kotë dritë që të kapesh pas detajeve tila, po në një moment si ai, në një letër të shkruar me dorë, e me një foto të familjes, ndoshta ai do të fillonte të reflektonte pak. Mm, Dakord. Çfarë këngë ke përgatitur? Unë them s'ka për të reflektuar. Po. Jam i sigurt. Ora është 8 e 27 minuta, po dëgjoni Dita zë fill, programin e mëngjesit në Radio Rock. Shades Apart, Stranger by the Day. Dëgjoni Dita zë fill është programi i mëngjesit në Radio Rock ja ku rikthehemi përsëri në shpellën tonë të Shanishas. Kështu ia kemi vënë emrin, mm -hmm. edhe i bie që ti ti je Shanishaja. Shanishaja në këtë rast. Ky do të jetë Ali Pashai që shikon nga vrima. E dini, m'u kujtua një mm. barsaletë e lezetshme. Po. Ëm, na zgjat pakëz. Mos gërtitaj shumë. Ë, pakëz, pakëz. Sot e kemi marrë kështu tar. Po çfarë bëjmë? E tashim ndoshta akustikën që na ndihmon. Ndoshta nuk duhet që ta ripërmendim vitin e famshëm të 97-s. E përmendim. Megjithatë, megjithatë Kjo ngjarje atëherë ka ndodhur dhe është goxha e dhimbshme mm. si si gjë, gjë, si barsaletë, megjithatë ne do të themi ne qeshim me dhimbjen e tjerëve, këtë e kemi bërë zakon. Atëherë ndodh kështu. Ishte një grup djemsh që gjatë vitit 1997 mhm. kishin marrë të gjithë kallash dhe dilin për gjueti dhish, andej nga veriu, kështu dhitë e egra i vrisnin, po si, si Si, siç bënin gjithmonë, ishin mm. lebër këta, kështu po shkonin deri aty nga kishte dhi dhe i gjëmonin. Po. Një ditë mbërrijnë aty, ishin katër veta, secili nga një kallash në dorë, mm -hmm. edhe mhm. shikojnë një, që ai fshatari atje kishte vënë sa tabela, ndalohet gjuetia, ndalohet gjuetia, ndalohet gjuetia gjithandej. Edhe i thon këta, "Na mo", i thonë, "Pa, shko një çik foli atij aty tha, na ka bërë ky tha, ç'është kjo ndalohet gjuetia, ne vim këtu gjithmonë, lamashi." Edhe shkon njëri nga këta, e i bie derës te ky fshatari, i hap derën i zoti i shtëpisë. Edhe i thotë, "Dëgjo mo vëlla, thotë, neve kemi ardhur gjithmonë këtu, bëjmë gjueti dhish, ç'i ke këto ti, tha. Ndalohet gjuetia këtu." Edhe i thotë, i thotë ky fshatari, thotë, "Dëgjo, thotë, se s'ka problem." Po, e di ç'të bësh ti tha? Po ma vrave lopën tha, se kam një lopë tha dhe dua ta therr, po nuk Nuk ma bën zemra. Mhm. Tha, ti më vrit lopën mua, tha, edhe pastaj gjuani sa të doni. Edhe ky tashi vete te shokët e tija, edhe si për shaka u thotë, ai legeni tha, nuk na lë, tha. Po unë tha, do vete t'ia vras lopën, tha, do t'ia pushkatoj nga inati. tek ai filmi uh, me Bud Spencerin dhe Terence Hill që që ishte njëri atje që priste amerikan, ky janki. Uh, por kjo ka ndodhur vërtet. Shoichi Yokoi ishte një ushtar i ushtrisë perandorake japoneze që në vitin 1941 u dërgua në Guam menjëherë uh, për luftë. Pra, në vitin 44, forcat amerikane e ripushtuan ishullin dhe Yokoi u fsheh Mm -hmm. Në janar të vitit 1972, ai u zbulua në një pjesë të largët të ishullit Guam nga dy banorë të ishullit. Për 28 vjet, ai qëndronte i fshehur në një shpellë në xhungël, pasi kishte frikë të dilte, edhe pse kishte gjetur broshura që shkruanin se lufta e dytë botërore kishte mbaruar. Më vjen shumë turp që jam kthyer i gjallë nga lufta, tha ai kur u kthye në Japoni me pushkën e ndryshkur ende mbi shpatulla. Wow. Mirë, okay. Shumë e çuditshme kjo. Ishte ndryshkur dhe pushka aty, mirë që s'u ndryshk vetë. Kurse ky tjetri më kujton prapë një film. Mm. Ky më kujton atë filmin uh, Terminali me uh, Tom Hanks. Mm -hmm. Thotë uh, ishte një person që quhet Mehran Karimi Nasseri, i njohur si Sir Alfred Mehran, Është një refugjat iranian i cili po jeton në sallën e pritjes në terminalin e aeroportit Charles de Gaulle që më datën 8 gusht të vitit 1988, pasi u burgos dhe u torturua dhe u dëbua nga vendi i tij, ai kërkoi azil në shumë vende europiane, por pa fat. Ai vendosi të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar, por atje nuk e pranuan dhe e kthyen mbrapsht në aeroportin Charles de Gaulle, pasi nuk kishte dokumentacionin e duhur. As në Francë nuk mund të vërtetohet statusi i refugjatit, prandaj u vendos në sallën e pritjes, aty ku rrinë njerëzit pa dokumenta dhe ka pra që pret atje që në vitin 1988. I thonë 21 ah. vjet në sallën e pritjeve në Charles de Gaulle. Po ne kemi folur prapë për këtë dhe për të gjithë ata që interesohen për këtë çështjen e qëndrimit në ter në terminal të aeroportit, të mm -hmm. qytetarit pa shtet, të qytetarit pa territor shtetëror të përcaktuar, që të, të qytetarit jo si qytetar brenda shtetit është një libër, fakt është interesant, është i Giorgio mm -hmm. Agamben, titullohet Çelnaja, është e përkthyer në shqip dhe është në Në shitje aty ka brenda njeriun në kampin e përqendrimit, emigrantin dhe refugjatin ose të strehuarin sikurse ndodh në terminalet e aeroporteve. Është një analizë shumë shumë interesante për sa i përket pozitave të qytetarit në shoqërinë moderne. Mm -hmm. Atëherë, një gjëegjëzë fare e thjeshtë dhe e vogël, ndoshta sa për të ngacmuar disa nga dëgjuesit, do të thotë si mund të qëndrosh fizikisht mbrapa mikut tënd, Ndërkohë që ai është duke qëndruar mbrapa teje. Edhe një herë. Si mund të qëndrosh fizikisht mm. mbrapa mikut apo mikeshës tënde, ndërkohë që ai ose ajo janë duke qëndruar fizikisht mbrapa teje. Me anë të hijes? Jo, jo, me anë të hijes. Po lejë tash, i çuditshëm fare je ti. Ndoshta, ndoshta këtë do të ishin. Edhe kurriz më kurriz mund të rrish, po ç'të të bëj unë ty se s'kam ndonjë gjë të dëgjuar. E gjeta? E gjeta. E gjeta më sapo të uzaj. Po ç'u pa këtu tash? Tani kam filluar i gjej për 2 sekonda. Për 2 sekonda. Më ke stërvitur Blendi. Po po. Mos dalin llafe Blerina se kush e di ç'do thonë pastaj. Okej, 772 herë ka hyrë për të marrë provimin e patentës 772 po herë. Po lejohet kjo. Një grua e paepur ka dështuar deri tani 771 herë dhe po hyn për herën e 772 për të marrë patentën. Kjo është një grua nga Korea Jugore, 68 vjeçare dhe është regjistruar edhe një herë tjetër për dhënë provimin. Ka nisur nga përpjekjet e saj për të marrë patentën që në vitin 2005 Por të gjitha përpjekjet kanë rezultuar deri tani të pasuksesshme, mm. pasi ajo ngel në testin e teorisë. Gruaja e moshuar nuk arrin të kalojë testin për kodin rrugor që prej 4 vjetësh. Sipas gazetës Korea Times, gruaja është paraqitur në të gjitha testet e mundshme dhe ka njoftuar se do ta japë provimin për herën e 772. Gruaja jeton, jeton duke shitur produkte të nevojshme derë më derë dhe e gjen e bën këtë gjë me një karrocë. Nevoja e ka shtyrë Të mendoj se i duhet patenta për të punuar më shpejt. Vetëm pagesat e provimeve të patentës i kanë kushtuar deri tani 2888 dollarë. Mm -hmm. Për të marrë patentën asaj duhen 60 pikë, por në provime zakonisht merr më pak se 50. Ajo mund ta kishte marrë edhe kështu me lekë në dorë. Patentën do të kishte zgjidhur të vinte marrë një patentë shqiptare, shpejt e po, shpejt në fund të fundit. Po kësaj duhet t'i shijojë shumë dështimi. Po, ka mundësi. Dështimi, ë? Po. Çfarë quhen njerëzit që i i shijojnë dështimin? Dështak. Këtu më pëlqen të dështoj në këtë pikë. Ashtu. Okej. Okay. Bukuroshja e njohur Rihanna, njeh Ashtu. faljen. Ai për ata që nuk e panë Altinin, çfarë shtriqje bëri tani? Ajo e ka falur dhunën që e shpërfytyroi dhe është kthyer që të jetojë në krahët e të dashurit të saj Chris Brown. Rihanna është pajtuar me të dashurin e saj Chris Brown, bën të ditur revista amerikane People. Ata jetojnë të dy në një çat në të njëjtën çati në shtëpinë e mikut të përbashkët, është një reper këtu. Në plazhet e Miami, dy të dashurit janë kthyer bashkë 3 javë pas incidentit që ndodhi mbrëmjen e ndarjes së çmimeve Grammy dhe po kujdesen për njëri-tjetrin, ka deklaruar një burim për revistën amerikane. Thuhet se 21 për 21 vjetorin e saj javën e kaluar, Brown i ka dhuruar një byzylyk diamanti dhe përmes një telefonate i ka kërkuar falje me byzylykë është gat është i domethënë një një një diamant është përgjithmonë ëh një po. rrahur po, kalon një nxir një vul syve kalon ç'u bë tash dhe përmes një telefonate mes lotëve ky ka kërkuar falje dhe Rihanna si duket është prekur aty ore le ta flasim tash ja, trosh ky ky është mazokizëm e shikoj okay okay po mirë të marrim anën tjetër nëse do të thoshin ty Lerina ta hash një 2-3 grushta po për një, se unë do isha shumë i gatshëm, po të më falnin një një një kështu byzylyk me diamant, se do ta shisja do bleja një makinë me to. Mm -hmm. Po më thoshin të hash 3-4 grushta turinëve kështu të fortë fare, e për të marrë një byzylyk me diamant, unë do të pranoja në vend. Pse ju e keni kaq problem të rriheni në fakt? Po jo, ore, unë e provokoj vetë sherrin që të marr kështu gjëra të diamantit. Çfarë bën ti? Për të provokuar sherrin. E çoj deri në skaj sa ha grushta. Aha. Më lën shenja. Ë, vij në emision. Që të ndihen fajtor pastaj më blejnë kështu gjëra diamanti. Okej, okay, atëherë këtë gjë gjithë. Tani mos e tepro. Gjëra diamanti jo, po unë jam fiksuar mbas argjendit floririt. Nëse ajo e ka kuptuar që makina ti e ke kollajt kështu po. Makina. Ajo e ka kuptuar që Chris Brown e bëri sepse ishte tip nga dashuria, nga dashuria. Është një formë dashurie. Po, edhe pse e nxiu, po prapë Rihanna Unë po them që pëlqen, po pëlqen. Vajzat duhet të mësohen me të rrahurën. Po. po. Unë them që që druri të bën mirë dhe kush të rreh të do. Edhe unë kështu fundi, fundi. me këtë gjë. Tani për të gjithë ata që nuk i kanë rrahur asnjëherë partnerët, dashurat, fejuar. Ka gjithmonë një fillim. Gratë të tyre. tani tani vajzat shqiptare do të jenë me fat, se thotë kur ka pranuar Rihanna që të kthehet se tu rraja. Jo tani gjeta, askush nuk do vërë dorë mbi partnerët e tyre sepse do u duhet të blejnë diamant kushta po jo ne kemi standardet tona u japim një akullore edhe mjafton kënaqen ato çfarë do të zëmë çizme çizme ose një makiato me ujë pa gaz një kamia në një libër me poezi dashurie kështu mbas drurit ë sa shkon ajo për libër po ta lexoj me atë syrin nga i cili akoma shikon për libër do rrihesh atë çdo ditë jep librin me poezi dashurie kapsallit sytë Me njëri tjetër, uh, ah, Zoti na ruaj. Por e shpresoj mos kemi audiencë. Ja një gjëegjëzë e vogël. Ëh, mm. uh, në qoftë se tre mace kapin 3 minj për 3 minuta. Sa mace duhen për të kapur 100 minj në 100 minuta? Hm. Okej. Okay, ja. S'ka të bëjë fare me llogaritë e matematikës. Jo, sigurisht që ka. Në qoftë se tre mace Kjo është matematikë. Mm -hmm. Nëse tre mace kapin 3 minj për 3 minuta, sa mace duhen për të kapur 100 minj në 100 minuta? Jo. Nuk e gjete. Okej, okay, atëherë të kalojmë tek një këngë apo do të vazhdojmë? Ama ti që e fillove këtë tashi, duhet menduar, nuk je, nuk je aq i shkathët jo. E, e pe Withersin tek Portokallia? Jo. Nuk e pe që vajti jo. ambasadori Withers te Portokallia, atër do të pyes meqë nuk ishe këtu në fillim të programit, e, po folëm pak me të. Si ishte ajo tre minj, E gjeta, e gjeta. Jo, nuk e gjete gjë, po pusho, mbylle. Jo, nuk e them, po më thuaj që e gjeta. Dakord, e gjete. Okej. Ashtu, e bëri me shenjë. Është është me vërtet matematik. Ashtu. Por s'e gjete vetë. Jo, do, do një çik zgjuarsi dhe Altin ti nuk e ke, kështu që mos u mundo. Po. Zoti Withers, ha, më pëlqen se Zoti Withers doli tek Portokallia bashkë me sozinë e vet. Ëh, mhm. dhe dha atje ca mesazhe në fakt. Shumë njerëz që kishin komentuar këtë në fotografinë e ditës që kisha nxjerrë tek peshkupauje.com mhm. e gjenin e gjenin paksa të, domethënë ishin si të themi në një farë të revoltuar apo e quanin tallje që një ambasador të dali në një program humori si Portokallia. Po sigurisht skemat që kemi ne janë janë për të ardhur keq, e kupton? Mm -hmm. Neve kur na ofrohet diçka e re, gjëja e parë që bëjmë është rrudhim buzët. Rrudhim buzët. Ndoshta sepse janë mësuar që modeli i politikanit shqiptar del vetëm në debate serioze. ku shahet nga A thua jemi të gjithë kaq seriozë? Jemi jemi të gjithë qesharakë, askush nuk marrim veten seriozisht, jo më tjetrin. Jo, nuk marrim veten seriozisht. Se tani pata një një lloj revolte jo për Withersin dhe për Portokallinë. Mhm. Mm po po për këtë tendencën shqiptare që gjithçka të re, mm -hmm. gjithçka jashtë skemave shumëvjeçare, shekullore si që kanë. Doli ai tha, doli ai tha në Portokalli tha, u bë, u bë, domethënë tashi Portokallia Do do ta zvendësojmë parlamentin me Portokallinë thoshin ca të tjerë, ë? Këta seriozët e shekullit. Unë për vete nuk e nuk e di, unë nuk e di ç'mendojnë dëgjuesit për për daljen e Withersit në Portokalli. Jo, mua e di çfarë çfarë mund çfarë mendoj për për rastin për Isin, le të themi që mm. ë Diçka e re ose dalja e një ambasadori që jep mesazhet e tij që nuk janë edhe aq të paqëllimta, aq humoristike dhe artistike sa ç'mund të kujtohet. Të duken, po. Mund të jetë sigurisht e kritikueshme, po. mund të ketë hapësira jo fakti që doli Withersi në një në një show si Portokallia nuk është diçka për t'u kënaqur duartrokitur domosdoshmërisht. Po, një gjë që më bën përshtypje është Se ne fillojmë dhe hedhim baltë mbi diçka pa i hapur paraprakisht sytë edhe pa e parë si alternativë të re. Mm -hmm. Të duhet t'i hapësh sytë paraprakisht ndaj diçkaje të re, ndaj një elementi të ri që futet në një X mhm. show mm -hmm. mediatik dhe pastaj t'i lejosh vetes vetes të bësh një kritikë, po jo të rrudhësh buzët që në fillim e kështu t'i mohosh vetes edhe rastin qoftë për të kritikuar apo për të mbështetur një lloj një lloj iniciative. Kjo si në media, si në politikë, si në ekonomi, si në familje, si në raporte të tjera, më është shumë e përgjithshme. Po dalja e Withersit nuk më duket fare ë ë qesharake, nuk më duket e pavend. Po le të themi uh, Withersi i jep funksionit të vet edhe prezencës së vet këtu një lloj lirie dhe një lloj hapësire veprimi që politikanë të tjerë ndoshta nuk kanë, jo se nuk duan, po ndoshta nuk e kanë luksin e nuk e kanë mundësinë t'ia japin vetes. E kuptova. Atëherë, uh, do të kthehemi përsëri mbas këngës që Altini ka bërë gati për ne The Cure, Friday, I'm in Love, të premten bie në dashuri. Më sa ditë duhen sot e martë, mërkurë, enjte, për 3 ditë, për 3 ditë. Okej, okay, do biem në dashuri atëherë. Okej. Okay. Blendi nëse do kishe dy mundësi të vinte këtu ambasadorja franceze dhe Withers, amerikani, kë do zgjidhje nga të dy? T'i zgjidhja për çfarë? Për intervistë. Unë ambasadoren franceze s'e kam parë akoma, po është një çike mirë kjo? Juve ju mjafton vetëm të dini që është femër për të zgjedhur, jo, po. sepse Blendi pyeti direkt sa vjeç është. Mhm. Mm Hë Blendi, re vetë me këmbët e tua brenda. Po Blendi nuk do të bësh opozitë fare sot? Ke po, filluar të jesh dakord me feminizmin tim të skajshëm. Unë dakord me feminizmin tënd? Unë s'e. S'merrem fare me këtë gjë. Nuk merrem fare me këto gjëra. Uh, kemi nga Standardi, jemi te faqja sociale, pastrimi i bregdetit të Durrësit, Komunat kërkojnë ndihmën e ushtrisë. Mhm. A kemi ushtri ne? Edhe kemi. Në kushtet kushtetutë po. Edhe thotë masivi i plehrave është aq i madh sa që vetëm vetëm ndërhyrja e forcave dhe mjeteve të ushtrisë mund të zgjidhin situatën. Unë s'e kuptoj ky bregdeti i Durrësit nga ndotet kaq shumë përveç atyre leshterikëve që është një gjë normale që mund të vijnë nga deti, po pjesa tjetër duhet të jetë plehrat e vetë njerëzve. Po, po. Dhe me sa duket ashtu do ngelet sepse ushtria unë s'kam parë ushtri, kështu që. Okej. Ku ta shohësh ushtrinë ti atje? Ushtria nuk duket, ej, çfarë? Ëh. Është e padukshme. Hm. Hm. Nëse bësh aka po. Ideja është që i vodhën Adrianën njërit. Adrianën? Mhm. Mm oh. Mos është Roki. Adrianën e Rokit. Jo, ia kanë vjedhur në Durrës Adrianën. Mm. Po. Mm. Të zitanien. E nxori në tokë Adrianën dhe ia vjedhin. Ky ka qenë fati i mjetit lundrues 1.5 tonësh në pronësi të Fatmir Abazit, që ka jaht pra. Po, pra, ndërkohë që vjedhja është kryer brenda territorit portual, që është edhe i rrethuar dhe me masa sigurie, rrethohet nga edhe nga ushtria, sa mhm. marina mm -hmm. në këtë rast. Pronari i anijes Adriana ka denoncuar në polici vjedhjen e objektit në pronësi të tij. Denoncimi është bërë 3 ditë pas konstatimit të vjedhjes, pasi Abazi, 38 vjeçar, ka tentuar të gjejë vetë se ku ka përfunduar anija e tij dhe kur ka dështuar në këto përpjekje i është drejtuar policisë. Ai e ka nxjerrë për riparime nga deti në tokë anijen në zonën e Kalatës Lindore në portin e Durrësit. Mm -hmm. Duket e çuditshme zhdukja e një anije të vogël në territorin e portit më të madh të vendit. Ka nisur hetimet e para për vjedhjen që dyshohet se anija të ketë përfunduar për skrap. Artikulli është shkëputur nga forumi Zemra Shqiptare. Po, okay, Shekulli e ka bërë për të ruajtur balancën e tij, po. E kuptoj. Por uh, taksidari Mark Marku. Cila është përgjigja se pak a shumë njerëzit e dinë se çfarë okay. qëndrimi mbanë ai. Ta sqaroj pak këtë, e po e bëj jo për ata që më janë hedhur në fyt mua edhe të tjerëve që patën lirinë edhe uh, edhe guximin, se duhet të kesh edhe guxim që të shkruash Do marr me ty po. Se jo. në momentin që thuaj duhet të kesh guxim të shkruash në Shqipëri, do thotë që shtypi nuk është edhe aq i lirë, edhe mm. opinioni publik nuk është edhe aq i emancipuar për ta kuptuar. Po godet qeverinë, po, po godet qeverinë. Ja, s'po. Nuk më intereson fare qeveria, më vret shumë. Le t'i shkelë këmbën qeverisë. Po rritesh? Tani për ta shpjeguar pak për për publikun, meqense shkrimi ishte publik edhe u bë publik. Ajo ishte një përgjigje në fakt e cila brenda nuk ka fare rëndësi ë uh, nuk është përmendur Çashku e nuk është përmendur Marubi. Për të vetmen arsye jo sepse Marubi nuk është çështje mm -hmm. në vetvete, po sepse reagimi i kësaj radhe nga studentët u zgjodh të bëhej përtej çështjes lokale dhe specifike dhe të kalohej në një nivel tjetër debati. Ëh. Mm po t'i referohemi fjalës së Mark Markut mm -hmm. në emisionin uh, Zonë e Lirë të Arjan Çanit. Po. Të premten e kaluar, në mos gaboj. Po të premten e kaluar ishte. Mm -hmm. Shprehet se studentët e Marubit janë parazitë se punët e tyre janë të janë të pavlera sepse filmat e tyre nuk shiten në treg. Mark Marku Mark Marku mm. sepse uh, veprat uh, punët e tyre filmat, etydet, dokumentaret edhe punë të tjera po. nuk shiten në treg, mm, janë të po. pashitshme. Mm -hmm. Filloi të vinte në diskutim edhe kinemat në Europë, të mhm. cilat nuk na paskan aq fitim sa duhet. Domethënë, uh, një uh, individ si Mark Marku, i cili është pedagog, është pedagog, është pedagog në, në gazetari, është njohës shumë i mirë ose të paktën pretendon të jetë njohës shumë i mirë i letërsisë. Çfarë do të thuash ti me këtë të paktën pretendon? Po. Mos mos po godet Mark Markun. Po. Po godas Jo Mark Markun si se këtu një gjë duhet kuptohet në jo, Shqipëri që. Jo Mark Markun si individ. Nuk goditet askush si individ. Shiko këtu do të bëhej goxha më hip, më goxha më cool, po ta bënte si ta bënte emrin nga Mark Marku në Marku Mark. Po, në mm. Marku Mark. Si Marki Mark. Duhet kuptohet që kjo nuk është luftë, nuk është luftë individësh Edhe nuk është luftë personash, nuk është luftë e Blerinës, e ku di unë, e Bashkimit apo e e Emilios Dhe apo e Altinit. Gendit që ka shkruar Po, normal. për për atë për atë çështje, po është le të themi një luftë argumentash. Mhm. Është një luftë qasjesh edhe një luftë qëndrimesh. Nuk mund të dali dikush që pretendon të jetë të jetë njohës i mirë i letërsisë, të jetë pedagog pranë gazetarisë, e të dali shumë shpesh të bëjë analiza muzikologjike, do të thotë që është njohës shumë i mirë i artit, i nivelit më të lartë që është muzika. Mm -hmm. Të hedhë baltë edhe të mohojë punën e studentëve. Nuk është Çashku, nuk është Marubi, është puna e dikujt. Nuk mund nuk mund ti të quash dikë parazit. Mm -hmm. Nuk mund ti të vësh në diskutim artin kinematografik në Europë, edhe nuk mund ti ta shndërrosh diskutimin për artin, për filmin dhe për kinematografinë në një treg, në një treg të thjeshtë, sikurse ti shkon blen çorape tek tregu i madh industrial, nuk është njësoj me filmin. Nuk mund të trajtosh një punë artistike, mund të bësh kritikun për nivelin e filmit nëse je i tillë dhe mjaftueshëm i gatshëm për ta bërë sigurisht kjo është e hapur, mund mund të ketë edhe një debat uh, student përballë Mark Marku nëse ky do ishte njohës i mirë i kinematografisë. Mm -hmm. Po Mark Marku për shembull nuk e di akoma që nuk është filmi gjeneral ë uh, se u bllokova. Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Jo. Gramafon. Kolonel Bunker. Kolonel Bunker, nuk e di akoma që është kolonel Bunker, por e di që është gjeneral Bunker, e kupton? Tani nuk mund nuk mund të bësh ti, nuk mund të bësh ti oponencën e fortë duke ditur se ti nuk di titujt e vetë filmave, më nuk më duket fare absurde. Uh, Mark Marku ka patur raste kur ka dalë dhe i mirë artikuluar, po, po me sa duket ka dalë kur foli për Kadarenë për uh, mëngjesin e drekën e gabuar, darkën e gabuar. Okej. Okay. Drekën e gabuar? Okej. Po nuk e di. Okej, ishte ishte cinike. Tani dalë një sekond se për shembull ja ja ja çfarë thot Marku. Po mirë, pse Çashku do që të vazhdoj që të mos paguaj qira? Kjo është pra, absurde. Pra, kjo është absurde një e para dhe e dyta. Nga shkrimi i Mark Markut un kam marrë disa fjali. Thot me sa merret vesh Nga ato që shkruajnë gazetat, pronari i Akademisë Marubi bën krejt të kundërtën e asaj që bëj unë, thotë. Se ky thotë paguaj taksa e etj, jam po, po, qytetar rreth. Po. Pra thotë ka një biznes privat, ka marrë një ambient me qira me çmim shumë të ulët dhe nuk paguan as qira, as detyrime e për më tepër përveç kësaj ka pushtuar dhe një sipërfaqe tjetër shtesë, mm -hmm. trefish më të madhe se ajo e marrë në mënyrë ligjore ku ushtron biznesin e tij kulturor. Okej, okay, po çfarë lidhje ka kjo me punën e studentëve? Kjo është një Po pra se Vetëm çfarë çfarë lidhje çfarë po lidhje logjike mund të bëhet mes këtij argumenti dhe parazitizmit të studentëve dhe nivelit të tyre të ulët edhe pamundësinë e shitjes së filmave me, me metrazh të shkurtër? Ndërkohë që Mark Marku duhet duhet të kuptojë që filmat me metrazh të shkurtër, nga vetë origjina dhe natyra e tyre nuk janë bërë për t'u shitur. Blerina, un un me sa po kuptoj Mark Marku e ka në vend tjetër. Po e ka në vend tjetër, po ta artikuloj aty ku e ka pra. nuk se problemi i Mark Markut është që hedh poshtë punën e dikujt edhe pretendon të bëj analiza duke mos qenë i aftë për t'i bërë këto analiza. Nëse do ta shtroj argumentin tërësisht në nivele ligjore dhe juridike ta mbaj aty, jam shumë dakord. Mbaje nivelin aty ku ti e di që ke drejt, por nuk mund ta shtrish mllefin tënd në hapësira dhe në argumente të tjera që nuk të takojnë. Pse ka mllef ky? Ka ndonjë arsye të dyfishtë Mark Marku për të kundërshtuar shkollën Marubi? Nuk po i futem arsyeve të Mark Markut në fakt, sepse nuk mm. dua të bëj lojën e Mark Markut të thashethemeve nëpër televizione. Përgjigjen që kisha për argumentet që më shqetësonin e kam dhënë, kështu që. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë ku mund ta lexojnë njerëzit përgjigjen tënde? Po, përgjigja jo e ime në fakt, po përgjigja e disa prej studentëve të Marubit, edhe disa prej uh, njerëzve dhe qytetarëve që kanë patur ndjeshmëri ndaj rrëzimit të ekranit, simbolit të ekranit që kanë patur një lloj respekti për punën që bëhet aty brenda, mm -hmm. u botua dje në gazetën Shekulli, po mund ta gjeni online po. nëse janë të interesuar. Atëherë do ta mbyllim me një me një histori gazmore, sepse e shikoj që prap ja hypëm nervat Blerinës. Jo, ja, nuk toke këtu Altin se e quaj të suksesshëm. Bravo. po ju nuk e keni kaq. Në fakt ju nuk e keni kaq të vështirë ta keni ditë për ditë emisionin e suksesshëm nga kjo pikëpamje. Sigurisht, sigurisht. Ti nuk e kososh lehtë, do të bësh një plakë të çmendur kjo oh, ditë. Okej. Kujdes, kujdes shoku se ç'do heqësh ti me këtë zot o zot. Okej, për shaka, për shaka. Ëm, një çift i ri të sapomartuarish ishin të dy në gjendje fantastike fizike dhe duheshin shumë. Mhm. Mirë, po çfarë ndodh është që ky djaloshi ishte ushtar dhe e dërgojnë për 2 vjet të bëjë ushtrinë në një mal të largët. Shkon atje dhe sapo vete domethënë merr edhe shkruan një letër të fejuar së tij. Mm -hmm. Dhe i thotë e dashur thotë vdiqja, vdiqja për atë prekjen tënde, ngrohtësinë tënde fizike mm -hmm. etj etj thotë. Mm -hmm. Dhe këtu jam i rrethuar nga vajza shumë të bukura. Këto fshatarkat thotë vijnë vërdall gjithë ditën këtu te reparti ynë dhe tundimi, tundimi është shumë i madh, shumë i madh. Si të bëj? Si të bëj atë atë? Dhe kjo që ka tundimin universal, po, pra. tundimin në përgjithësi. E kishte për ta shitur djalin në moshë çdo bëj. Tundim pa objekt. Po, si është pa objekt? Është një objekt. Po ai objekti nuk ka rëndësi fare se kush është. Është thjesht objekt, ky është problemi. Objekti është objekt. Ai gjithë s'është problem fare. Po vazhdojmë tej. Pala juaj nuk është fare problem. Jo nuk është, të vjen inat. Jo nuk më vjen keq për ju. Të gjithë, mirë. Dhe s'ka gjë. Tash mos e zëmë prapë se ora 9. Ne, neve do bëjmë si do bëjmë. Që të vjen keq. Shikon. Në se s'a nuk ishte kaq e bukur sa ç'e bëre ti, kështu që tash do të shtoj po. Ajo, po ajo i çon, ajo i çon një uh, fizarmonikë. Edhe i thotë, pse nuk mëson t'i biesh fizarmonikës me këtë heqësh mendjen? Heq mendjen edhe nuk je i tunduar. E merr ky fizarmonikën, gjithsesi, mbaron mbas dy vjetësh ushtrinë dhe kthehet në shtëpi me një vrull po aq të paparë sa në fillim, edhe i thotë e dashur thotë kam pritur dy vjet eja të shkojmë në dhomën e gjumit. Edhe thotë kjo prit një sekondë thotë. Bjeri një çikë fizarmonikës të shoh sa mirë i bie E, ashtu dhe e masë S'dihet se ka vajtur halë, pikë Kam frikë se ai nuk dinte t'i binte fare. Mirë. Këtë kam frikë dhe unë. E mbyllim me këtë? E mbyllim. T'i vëmë kapakun? Oh, kënga ka kapak. Cardigans më duket. Mm. Kjo ishte Dita Zë Fill. Ky ishte në fakt emisioni Dita Zë Fill, fillon në 7:30 dhe përfundon në orën 9:00. Kjo është Radio Rock 104.6 FM. Nga unë Blerina. Lauri Blendi dhe Altini. Altini. Altini i treti i vërtetë i Altin, ë. Mirudëgjofshim e ridëgjohemi sërish nesër në 7:30. Premtoj që do jetë, shiko, për nesër nuk premtojmë dot, jemi prapë në shpellën po. e Shanishas, po. po. Ndoshta, ndoshta së shpejti do të kemi një ambient normal. Mhm. Në kushte të vështira, s'e keni idenë këtu ka pellgje uji, peshq, gjarprinj dhe ne vazhdojmë të bëjmë emision, kujdes, kujdes. Mua më duhet të përgatitem gjithë ditën psikologjikisht që nesër të jem në oponencë me ju të dy. Patjetër. Dakor. Good luck. Faleminderit. Po gjithashtu, gjithashtu. Sa inat kam. Ciao. Ciao. Çdo mëngjes me Blendin dhe Blerinën, dita zëfill. Mirë mëngjes të nderuar dëgjues, po dëgjoni Dita Zë Fill është programi i përditshëm në Radio Rock. Ora është 8:07 minuta. Femrat zgjodhën, zgjodhën të kishin, uh, le të themi, një grevë Grevë seksi me burrat e tyre. Nuk do kryenin shërbimet e tyre martesore. Shërbimet të paktën martesore. si si siç e kuptova unë. Duket sikur meshkujt napoletanë nuk qenkan aq të mirë në krevat vërtet se. Uniforma e ushtrisë gjermane ka qenë seksi, um, sepse i deri ta ta bëjmë kështu, ta ta bëjmë ashtu, po ti pantallonat brenda. me çizmet, me ato çizmet.